บุ๊กทูเก้าสิบหกชิสต์อินเดเวเดสัตคำสันธานสามเวสนิกิทรีผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง s t a n e บร r ž ko z a z v o นีบูดิล k า ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ Postanem utrujen, brž ko se moram začeti učiti. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ Prenehal bom delati, brž ko dopolnim 60 let. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Kdaj boste poklicali? ทันทีที่ผมมีเวลา Takoj, ko bom imel trenutek prostega časa. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา Pokliče, takoj, ko bo imel nekaj prostega časa. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Kako dolgo boste delali ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Delal bom dokler bom mogel Delala bom dokler bom mogla ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Delal bom dokler bom zdrav. Delala bom, dokler bom zdrava. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน On leži v postelji, namesto da bi delal. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Ona bere časopis na mesto, da bi kuhala. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน On sedi v gostilni na mesto, da bi šel domov. เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ Kolikor vem, stanuje tukaj. เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Kolikor vim, je n j เ g o v วาเจนา o l นาเท่าที่ผมทราบเขาตกงานโ Kolikor vim, je on b r e z p o s e l นผมนอนหลับเพลิน มิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา Zaspal sem. drugače bi bil točen, zaspala sem, drugače bi bila točna. ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Zamudil sem avtobus, drugače bi bil točen. Zamudila sem avtobus, drugače bi bila točna. ผมหาทางไม่พบ ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Nisem našel poti, drugače bi bil točen. Nisem našla poti, drugače bi bila točna.